अभिवादन ल ु म ् प ो ट िย न लुम्पो कामखियन न ม स ् क ा र พระอาจารย์มหาเทระอนุเทระทุกรูปและโกขออนุญาตพูนสาดามิครับและโกเจริญพนแมจียากยมด้วยผมขออภัยขอขอโทษเพราะภาษาไทยของผมยังไม่ชัดเจนครับสำหรับสนทนาธรมอธิบายแบบเด็ดแล้วก็เอาเอาลามด้วย ท่านท่านท่านแจกช่วยครับกุนกุนกุนเทศผมทนผมมีประกาศแบบมีหลายคนส่งส่งอีเมลมาเกี่ยวกับมรณคภาพของหลวงพ่อไ I I I I have some sentences to tell about the deep condolences of หลวงพ่ออาจารย์ตุนดินวันโซ เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำเขียนเป็นพระฮอลันดาตัวนี้อยู่ในศรีลังกาท่านบอกว่า he has deep condolences about the Lompo's uh, funeral and he's trying practicing on himself แล้วก็โยมดวยเทียนเป็นคนอเมริกาจากแคลิฟอร์เนีย ท่านอยู่กับจากนิวยอร์กท่านก็ช่วยลมโพคำเขียนเมื่อลมโพอยู่ในไปประเทศอเมริกา แล้วก็มีอีกท่านเลาชูปูบอกว่าแมชีฮุยกงเป็นแมชีจีนอยู่ที่นี่ประมาณสี่ปีห้าปีตัวนี้อยู่ในประเทศไต้หวันก็บอกว่าเราชูปูบอกว่าตัวนี้ร้อนหายอยู่เพราะว่า ไม่ไม่ได้ไม่มีโอกาสสำหรับมาทำงานสุขลมพูแล้วก็มีทิตเรียนเรียนไรไรเป็นคนสิงคโปร์มีสองคนโกโบกว่า deep condolences about ลมพูแล้วก็จากประเทศนอร์เวย์ท่านคุณยมดัมมิกเซนวิรัตน์เป็นเป็นคนศรีลังกาแต่ว่าอยู่ประเทศไทย เป็นวิทยากรใน AIT มหาวิทยาลัยในรังสิตตอนนี้อยู่ในประเทศนอร์เวย์กกแล้วก็มีอีกสิบสิบห้าคนอทรงรูปแล้วก็ยมสิบห้าคนใครปฏิบัติแบบสายลมโพเทียนในประเทศศรีลังกา กับแม่ของผมก็ book uh, Prakata Deep Condolences about หลวงพ่อ s funeral ครับ Deep Condolences แล้วครับแล้วก็นี่เกี่ยวกับหลวงพ่อผมก็มาจากประเทศศรีลังกาเพราะหลวงพ่อคำเขียนตั้งแต่แรกผมก็ประทับใจว่าโอ้ท่านผมรู้สึกว่าท่านใจดีมากใจดีที่สุดแล้วก็มือ ท่านผ่วยอยู่ในรมพาบาลชุลาลงคนณผมคิดว่าผมไม่มีโอกาสอุปถัมภ์ตันแล้วก็หลังจากนั้นมัวอาจารย์โนดบอกผมนิมนต์ถัมภ์ช่วยดูแลหลวงพ่อโกโอ้ผมโก็ผมโกไม่มีสติช่วยไปอุปถัมภ์หลวงพ่อแล้วก็ช่วยดูแลทุกอย่างที่แรกที่แรกผม ทีแรกผมกลัวว่ายีเอผมผมผมสามารถรู้เปล่าสำหรับอุปถัมภ์หลวงพูอเพราะหลายครั้งผมไม่เข้าใจภาษาไทยหลังจากนั้นกูผมรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินผมยังไม่เข้าใจภาษาไทยอาจจะอาจจะทามีทามีพระไทยอาจจะส่วนทุเรศ many times I had an impression uh, I had impression impression that uh, I am I am unable to help when there is an immediate action but if, if something is Pogati I can help so I was so stressed sometimes <laughs> whether I am suitable enough to to Pattat คือบางช่วงท่านก็รู้สึกเครียดที่คือท่านมีความเกรงว่าถ้ามันมี เหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นท่านด้วยของเรื่องภาษาท่านไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ มันก็เลยทำให้ท่านรู้สึกว่าบางครั้งท่านอาจจะไม่เหมาะสมนักในการที่จะช่วยอุปถัมภ์หลวงพ่ออแต่ว่า เมื่อทุกๆครั้งหลวงพ่อยิ้มก็ เครียดของผมมันหายไปผม ผมผมช่วยอาจารย์โน้ต ปกติผมช่วยอาจารย์โน้ตสำหรับทำแปรเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ลานอุปกรณ์แบบไซริงแล้วก็มาสก์แล้วก็ขวดขวดยาขวดอาหารตุงอาหาร Uh, lago Tomduai, go um, many times when I help Achan Lord, I was very afraid of Lumpo Jep. <laughs> Lumpo is getting hurt. So up to end the total about months, I was not able to put the tube in because I am very afraid of Lumpo is getting hurt. Yeah, the, all the months I was not able to put the tube in but I can take the tube out ก็ท่านมีความเกรงอย่างหนึ่งว่ากลัวว่าเวลาที่อยากไปอุปถัมภ์หลวงพ่อแล้วกลัวว่าหลวงพ่อจะเกิดความเจ็บขึ้นมา เวลาที่ต้องเปลี่ยนในท่อที่ช่วยหายใจ ท่านก็เลยบอกว่า ท่านเป็นพระรูปเดียวที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ เพราะว่าท่านกลัวในเรื่องนี้ แต่ท่านสามารถเอาออกได้ แต่ไม่สามารถใส่อันใหม่เข้าไปได้ generally the the the day starts uh, when we go there about sometimes TC Krung, sometimes TC, sometimes Tiha, we are waiting until Lompo wake up. But the, the, the easiest way is to see the whether the Lompo wake up or not because he always wake up but uh, he doesn't sit. So what we can see is if, if his leg is like moving or the hand is moving then we know that Lompo wake up but still he didn't sit So the day starts when the l u m p o sits ก็ตารางปกติที่ท่านช่วยเข้าไปช่วยดูแลก็คือจะเริ่มประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งตีห้ารอจนกว่าหลวงพ่อจะตื่นแต่คือ ปกติบางทีท่านก็นอนอยู่ แต่ว่าท่านก็มีการขยับเคลื่อนไหวอะไรนิดหน่อยกระดิกเป็นธรรมชาติ แต่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเริ่มจริงๆ ก็คือเวลาที่หลวงพ่อลุกขึ้นมาเท่านั้น As soon as Lompo sits uh, I just run into the room and start folding his pahom and if sometimes Lompo Lompo Kangrang Lompo fold it by himself he doesn't give it to me but the very first thing I can see is most of the times about 80% 70% when I got in and Lompo sit Lompo smile with me and the day is happy <laughs> <laughs> ก็ทันทีที่หลวงพ่อลุกขึ้นมานะ ก็ก็จะท่านอัชราก็จะรีบเข้าไปในห้องแล้วก็ไปช่วย อย่างเช่นช่วยพับผ้าห่ม แต่ว่าถ้าหลวงพ่อรู้แข็งแรงหลวงพ่อก็จะพับผ้าห่มเอง แล้วก็ส่วนใหญ่ในเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนี่คือเวลาเข้าไปแล้วหลวงพ่อก็จะยิ้มให้ท่านเป็นสิ่งแรกก็แะท่านก็รู้สึกว่ามันวันนั้นมันดูมีความสุขดี and most of the times I have seen the first time the Lompo used the who at Pasava in Pukatung, first time Lompo rejected, he doesn't want to use that Kuat Pasava. So he just smile and laugh. He don't need. But later when he was got like very hard to walk in the morning and he used Kuat Pasava. But the interesting thing is he never, he, he was very Genjai to, for us to watch that So he, whenever he always wake up before he go to the Hongnam, he is he, he try to take the Kuvat Pasava. So so later we understood that then then Achan n o t uh, wash the Kuvat Pasava before he wake up about the s a n d k r u n g the s e หลวงพ่อมีความเกรงใจมากอยู่อย่างหนึ่งในบางช่วงที่ท่าน ต้องใช้ที่ปัสสาวะนี่ยที่เราเรียกกันคอมฟอร์ตร้อยเพราะว่าช่วงแรก ๆ ที่อยู่ที่ปูกระทอง ท่านก็มีความรู้สึกไม่อยากที่จะใช้อะไรเงี้ท่านก็หัวเราะ แล้วก็ไม่อยากที่จะใช้ปฏิเสธมัน แต่ว่ามันจะมีช่วงที่หลวงพ่อขยับเคลื่อนไหวตัวได้ยากหลวงพ่อก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้มัน แต่ว่าหลวงพ่อก็แสดงความเกรงใจให้พวกเราเห็นก็คือ ท่านเหมือนท่านจะไม่อยากให้เราล้างในสิ่งนั้นเพราะ ฉะนั้นทุกครั้งที่หลังที่ท่านใช้แล้วและตอนเช้าท่านจะเข้าห้องน้ำท่านจะพยายามถือไปด้วย ถือไปล้างเองไม่อยากให้พวกเราต้องรับภาระในด้านนี้ อาจารย์โน้ตก็เลย ต้องเอาไปล้างก่อนที่ท่านจะลุกเอง and many times I feel although Lompo is very very weak he never wanted us to go inside the bathroom inside the toilet and sometimes I, I go behind sometimes Ajahn n o u l go behind l u m p o because we are afraid he will fall down. But at the door, he just stop us and go by himself. And this means like, I just feel many times I wonder, oh, he has given up his body. He, he has, he has let himself to fall down also. That's why he doesn't want us to come in. ก็หลวงพ่อก็จะมีความเกรงใจอย่างหนึ่งก็คือท่านจะไม่พยายามให้พระที่อุปถากเข้าไปในห้องน้ำกับท่าน ซึ่งบางครั้งท่านก็อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเเดินเหินได้ถนัดนัก บางทีก็จะมีพระเข้าไปด้วย แต่หลวงพ่อก็จะพยายามที่จะปฏิเสธตลอด ท่านอัชลาก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเหมือนกับท่านท่านยอมที่จะแบบพร้อมที่จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร Actually up to now many things have already told about Lompo by Ajahn Not, Ajahn Thum and Lumpian. I am trying to find whatever not told up to now. So the other thing is what I have seen is when Lompo needs something, uh, he has many signs. <laughs> Maybe I like to express those signs. It is like when he need a tissue, he just has a signal like this. When he need tungkaya, he just has signal like this. And when the sai is uh, very nan, he has a signal like this. And it is very warm. he has signal like this now uh, very loose he has signal like this and Lumpo is very simple and very kind to tell us whenever he tells like this he has a small smile also so uh, um, sometimes he tells he need Tikian like this and he needs Vanta like this. It is very easy to communicate with Lompo although I don't know Phasa Thai ก็ท่านบอกว่าจริงๆนะ เวลาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็มีจันโนจันตุ้มหรือว่าครูบาอันที่ที่ได้เล่าไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว ท่านก็พยายามที่จะหามุมอีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้มีใครพูดถึง ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อมีวิธีการสื่อสาร เช่นการใช้มืออะไรต่างๆที่อาจจะ หน้าที่จะมาบอกกล่าวกัน เช่นเวลาหลวงพ่อต้องการทิชชู่ลง like this ต้องการทิชชู่ทิชชู่ งกาต้องการถ้าต้องการที่ชู่เพื่อที่มาขายมาเช็ดเฉลก็จะต้องทำมือเนี้ยถ้าต้องการที่ใส่ขยะหลวงพ่อทำมือเนี้ยหรือว่าบางทีถ้าสายที่มันรัดกับกับไอหลอด ที่คอนะที่จอที่หายใจ บางทีถ้ามันแน่นไปท่านก็จะทำมืออย่างเงี้ยถ้ามันหลวมไปท่านก็จะทำมืออย่างเงี้ยเป็นเป็นวิธีการที่จะสื่อสารของหลวงพ่อหรือบางทีถ้าท่านต้องการเขียนนั่นก็จะทำอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถึงท่านจะท่านอัชลาจะไม่เข้าใจภาษาไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าสื่อสารกับหลวงพ่อได้ง่าย แล้วก็ทุกครั้งที่หลวงพ่อสื่อสารด้วยหลวงพ่อก็จะยิ้มไปด้วยทุกครั้ง and many times หลวงพ่อ give a good lesson for prayat หลวงพ่อ even prayat tissue sometimes I feel sometimes หลวงพ่อ use one time if it is not get wet so much he keeps it in sand or he keeps it in the bed and bed and use again and this is a very good lesson for us uh, whatever we can we we don't need to waste everything even for a small thing we can keep and use again and again หลวงพ่อยังถึงท่านจะป่วย แล้วก็ถ้าท่านก็ยังสอนในเรื่องความประหยัดอยู่ด้วย อย่างเช่นทิชชู่บางครั้งเราเห็นท่านก็มีการใช้ทิชชู่บ้างในการเช็ดเรื่องเสลดแต่ถ้าท่านเช็ดแล้วมันไม่เปียกมากนัก ท่านก็จะถือไว้ในมือหรือบางทีก็วางไว้บนเตียงเพื่อที่จะ ใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง many times I couldn't participate for the the Gan Taksinjai of medicine the many doctors and Achan notes and Kuban Achantum they are discussing about the medicine but because of the language problem I can't participate but that's also good for me I found if the mind is not so filled with many information I have natural observation and me and Yomu has natural observation what Lompo needs and what is the Lompo what is the Lompo suffering now and what Lompo uh, what we need to do next something like that ตัวท่านอัจฉราเองก็บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบทสนทนาหรือในการพูดคุยเรื่องของการใช้อย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาอะไรต่างๆ ที่ที่จันโนจันตุ้มหรือว่าครูบาอัน หรือคุณหมออะไรต่างๆ ที่สามารถจะสนทนากันได้เพราะท่านก็มีปัญหาเรื่องภาษา แต่ว่าในในช่วงเวลาขณะนั้นท่านก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีที่แฝงอยู่ เพราะว่าท่านเวลาที่ท่านไม่ เวลาที่ตัวท่านอัชลาเองไม่ได้ข้อไม่ได้จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปในหัวมากนัก มันก็ทำให้สามารถที่จะคอยสังเกตอาการหลวงพ่อตามธรรมชาติหลวงพ่อได้ ตัวท่านครับคุณหมูก็จะคอยที่จะสังเกต แล้วก็คอยดูว่าหลวงพ่อต้องการอะไรไหม หลวงพ่อเจ็บตรงไหนไหม หรือว่าหลวงพ่อต้องการความช่วยเหลืออะไรตรงไหนไหม ท่านก็จะคอยสังเกตในเรื่องนั้นได้ ยกตัวอย่างผมแต่เช้าผมรู้สึกว่าโอ้อาจารวันนี้ลวงพ่อไปึกระทงแบบนั้น เพราะว่าผมเป็นคนทำวัด วัดคงหลวงพวัดวัดวัดความดันวัดอุณหภูมิ นับหายใจแล้วก็วัดออกซิเจน saturation แล้วก็บางครั้งโอ้วัดความดันปกติ มันแบบร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบแบบนั้น แต่ว่าลมโพโคโคอีกครั้งวัดอีกครั้งแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นปกติ แล้วก็ผมคิดว่าผมทีแรกผมคิดว่าเอ๋ลมโพทำไมอ่าโคสองครั้ง แล้วก็หลังจากนั้นผมเข้าใจว่าโอ้ ถ้าหลวงพ่อรู้สึกวัดความดันปกติสองครั้ง หลวงพ่อคิดว่าอ่าอาจจะวันนี้ไฟได้ผูกทงมันเป็นข่าวข่าวใหญ่แบบเงียบเงียบแล้วก็แล้วก็ผมมองเห็นว่าลมถ้าลมโพแข็งแรง ทุก ๆ ครั้งลมโพแข็งแรงลมโพลมโพเดินตาลมโพเดินได้ลมโพโชกไปนอนขังออก มาชบมาชบอยู่ในห้องอ่าเพราะว่าผมคิดว่าโอ้หลวงพ่อเป็นคนชอบมากอยู่กับธรรมชาติหลวงพ่อชอบด้วยรดน้ำต้นไม้ และสำหรับรดไม้ต้นรดน้ำต้นไม้ก็มีมีสัญญาณแบบแบบนี้ เปิดแท็บแล้วก็ใส่อ่าแล้วก็ใส่ใส่อาหารข้าวเหนียวถึงกระโลก ก็หลวงพ่อก็ อ ಜ จ ಜ ಲ ೊมโพกูรู้สุกมัวกระโลกเล่นเล่นกันมากก็มันอิ่มแล้ว ถ้ากระโลกไม่เล่นอาจจะเขาเนียวเอาแบบนั้นก็พวกเราไม่รู้สึกแบบนี้ ความความดีใจของสัตว์ความดีใจของต้นไม้ อาจจะลมพูรู้สึกคงคิดว่าแบบนี้ แล้วก็หลังจากนั้น I just want to tell the last few days of Lompo, I have seen something special. According to what I believe, Lompo knows that Lompo is going away. Lompo is passing away before three days. Because I have seen whenever, okay, ปกติมัวพัวคราวทำวัดก็ทำอะไรพัวคราวที่แรกโกนจับลมโพพัวคราวไว้แบบนี้แล้วก็ทำนานแล้วก็ทำนานเสร็จแล้วไว้อีกครั้งแล้วก็ ไปออกบาหลายครั้งลมโพโกไหวแต่ว่าไม่นานไหวแล้วก็ลงแต่ว่า gone before ลมโพ pass away ประมาณสามวัน gone ลมโพวายงาน ไม่ใช่เวบบปกติ ผมผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมลมโพวายงาน ทุกครั้งทุกครั้ง ถ้าพวกเราให้ทิชชู่ก็ลมโพวายผมก็เกรงใจ ริญญจมาทำไมหลวงพ่อแสดงความกตัญญูแบบนี้ ก็ช่วงที่เมื่อกี้ท่านพูดภาษาอังกฤษ คือท่านบอกว่าในช่วงท่านมีความเชื่อ แล้วก็มีการสังเกตเห็นว่าในช่วงสามสี่วันสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะลาสังขารไปท่านรู้สึกว่าท่านตัวท่านอาชลาเองรู้สึกว่าหลวงพ่อรู้แล้วว่าว่าว่าท่านกำลังจะไป สิ่งที่ท่านสังเกตได้ก็คือว่า ในเวลาปกติที่พระก็ไปอุปถัมภ์หลวงพ่อเราก็จะมีการกราบท่านก่อนขออนุญาตท่านก่อนโดยการไหว้แล้วก็เช่นเข้าไปวัดอุณหภูมิวัดอะไรต่างๆ เสร็จแล้วเราก็จะไหว้ท่านท่านก็จะไหว้ตอบเป็นปกติทุกครั้งแต่ว่าในช่วงสามสี่วันสุดท้ายท่านท่านไหว้กลับเรานานท่านท่านไหว้เรานานมากกว่าปกติก็เลย ท่านอัชราก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นเป็นแบบ หลวงพ่อท่านใช้คำที่เมื่อกี้ท่านใช้ภาษาไทยว่าเหมือนหลวงพ่อแสดงความกตัญญูกับต่อต่อพวกเรากลับมายกตัวอย่างวันที่ยี่สิบสองแต่เช้าอาจารย์ทุงทนไปกรุงเทพสำหรับโซนดำในโรงเรียนรุงอรุณแล้วก็อาจารย์อาจารย์ทุงก็ครับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อทำว่าไปกี่วัน อาจารย์ทุงบอกว่าสามวัน แล้วก็หลวงพ่อทำแบบนี้นานประมาณสิบวินาทีก็พูดอะไรก็ไม่รู้แบบแบบไพ่พ้นอาจารย์ตุ้มเดี๋ยวนี่แสดงว่าหลวงพ่อรู้แล้วอาจจะอาจารย์ตุ้มอีกครั้งไหมเจอ he will not see again so he he said something by by closing the eyes to อาจารย์ตุ้ม So th this is again like an example. Lompo knows that he is passing away. อีกตัวอย่างที่ท่านสังเกตได้คือวัน อย่างวันที่เช้าวันที่ยี่สบสองที่จันตุ้มต้องไปสอนที่กรุงเทพที่ลุงอรุณ ก็ หลวงพ่อก็ถามจันตุ้มว่าไปกี่วัน จันตุ้มก็ตอบว่าไปสามวัน แล้วหลวงพ่อก็ยกมือขึ้นมาไหว้ แล้วก็ ท่านบอกว่าหลวงพ่อค้างอยู่นั้นนานประมาณสิบวินาที แล้วก็มีการขยับปากเหมือนท่านพูดอะไรสักอย่าง ท่านอัชลาก็เลยเข้าใจว่ามันเหมือน หลวงพ่อก็คงกำลังให้พรแล้วก็คงจะรู้ว่าจะจะไม่ได้เจออาจารย์ตุ้มอีกครั้งหนึ่ง and it is also really wonderful generally Ajahn Tum is very tanjai of any, anything and he perfectly knows the date but the date was wrong so he came about Tisong before Lompo passing away on 23rd he went to Bangkok and the date was wrong and he came it is just a coincidence I feel แต่ พอหลังจากที่อาจารย์ตุ้มไปกรุงเทพแต่ว่าอาจารย์ตุ้มก็ได้กลับมาทันด้วยเหตุอะไรบางอย่างก็เลยได้กลับมาทันถึงตอนตีสองเช้าที่ยี่สิบสามก็เลยได้มีโอกาสได้เจอหลวงพ่ออีกที Actually, the many ajans told about how Lompo passed away and um, and the the, the way uh, Lompo passed away. But I want to tell like what I have seen clearly, uh, which is still not explained by Nyan. The the after Lompo write all those things and before just Lompo close the eyes and I have seen the Lompo's last last look and Lompo didn't high up the head but he he just uh, the he just looked at by the eyes total range but the eyes were very bright and very shining very after he lie down and it is like just before he close the eyes it is final watch final look about the world is very bright and very shining yeah just just just not not the head moving but the eyeball moving i have seen when i i, I have upatat my my father six six months in the hospital i have seen many people dying when i see many people dying they also look all around but I have seen they are dying with desire or very big afraidness or very big helplessness. But from Lumpo's eyes, I never saw anything. He just looked at with very chai chai mind. But but inside, although the body is very jet, but I saw the I saw the eyes inside the black black side. It is like the new, newborn child, very bright and shining. <clears throat> เขาบอกว่าก็ทั้งพระอุปถาท่านอื่นก็ได้อธิบายเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ที่หลวงพ่อได้เสียไปแล้วได้มีพูดไปบ้างแล้ว แต่ว่าท่านก็เลยอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่ท่านสังเกตได้คือในในช่วงที่หลวงพ่อขอขอกระดาษมาเขียนถึงพวกเราเป็นครั้งสุดท้าย แล้วหลวงพ่อก็ลงไปนอนแล้วก็ก่อนที่ท่านจะหลับตาลง ท่านก็มีการเปิดตาแล้วก็มองไปรอบๆ ด้วย ไม่ได้หันน่นะครับ หมายถึงว่าลูกตามันขยับไปรอบๆ เป็นการกวาดตาไปรอบๆ อย่าง ท่านตัวท่านอัจฉรารู้สึกว่ามันเป็นตาที่ที่ที่มีประกายแล้วก็มีมีความเฉยๆอยู่ในนั้น ท่านบอกว่าท่านเคยดูแลคนที่เสียชีวิตมาบ้าง เช่นอย่างพ่อของท่าน และท่านก็เคยเห็นหลายคนที่เสียชีวิตมาบ้าง ท่านก็บอกว่าหลายคนที่เสียชีวิต ก่อนที่จะตายก็มีอาการคล้ายๆ กันอย่างนี้ คือคล้าย คือการที่กรอกตาไปมาแต่ว่ามันจะเป็นการกรอกตาด้วยความกลัวบ้างด้วยความอยากอะไรบ้างด้วยความกังวลอะไรบ้าง แต่ว่าของหลวงพ่อมันเป็นประกายของในตาที่มันเฉยๆแล้วก็รู้สึกสุขสว่างอยู่ข้างในตรงตรงกลางของแววตาที่สื่อออกมา and it is very wonderful that the time that Lumpo passed away it is for me it is different every every the every the monk who stay there for me it is like we don't know actually at the what time with, with the vinyan went away <laughs> or vinyan finished for me it is very late and whenever we after we turn lompo also uh, my my hand was under lompo and from one one hand i am giving oxygen also i couldn't take out the hand from the oxygen because I had a thought of a j j a l u m p u g l a p e I had a feeling like that uh, because the last time, two weeks before Lumpur Motsati, he came back. So I have a thought he might come back, he might come back. But later I understood he has gone. ก็ในขณะที่หลวงพ่อได้ได้จากเราไปท่านก็รู้สึกว่าคือจริงๆท่านก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านท่านจากเราไปตอนไหนแน่ แล้วก็ขั้นก็ไม่รู้ว่าจริงวิญญาณที่ออกไปเนี่ยมันมันตอนไหนแน่แต่ว่าในพระที่อยู่ประถัมทีก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ท่านรู้สึกว่ามันเวลามันน่าจะหลังและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้สรุปกัน ท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนที่ความเชื่อของท่านนะนะ หมายถึงว่าท่านเป็นคนที่ถือออกซิเจนให้หลวงพ่อท่านก็ยังมีความหวังอยู่ในใจว่า ท่านก็ไม่อยากจะเอาออกซิเจน ออกเพราะท่านมีความหวังว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวหลวงพ่อจจะกลับมานะเพราะว่า ไม่เกี่าทิศก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็สามารถที่จะกลับมาได้ท่านก็แอบมีความหวังว่า เออเดี๋ยวหลวงพ่อน่าจะมา พ่อจะกลับมาได้เนี่ยเออแต่พอสุดท้ายท่านก็เข้าใจ yes actually that is the extra things that I have to tell about Lumpo and the last day and and many things have already told by Tachano, Tachantun and Lumpian but I like to take this opportunity to tell something special about yoga ความพัฒนาของหลวงพ่อเพราะว่าในในวันล่าสุดวันที่หกไทย PBS สัมภาษณ์ผมแล้วก็ล่าสุดพวกเขามีคำถามว่าก็ความปรารถนาของหลวงพ่ออะไรเนี่ยผมไม่รู้สึกหลวงพ่อไม่มีอะไรของปรารถนาแล้วก็ผมบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลวงพ่อ ไปอาหลวงพ่อไปแล้วเฉยๆไม่มีอะไร แต่ว่าหลังยักษ์นั้น มัวผมอยู่คุติผมก็ใจว่าอาจจะหลวงพ่อมีปรารถนาหลายอย่าง ไม่ใช่ความปรารถนาในในในมุมัวหลวงพ่อป่วยแต่ว่ามัวหลวงพ่ออยู่แบบนี้อยู่อยู่ ไม่ป่วยกูพวกเราสัมผัสได้ความปรารถนาของหลวงพ่ออะไร คืออะไร จริงๆ นี่เป็นโอกาส สำหรับผม uh, I, this is the best opportunity for me to explain the wishes of Lompo uh, not not not the when he is like passing away but before also what are what are the wishes of Lompo according to my ความคิดเห็นก็มันมีหลายเรื่องที่ที่ได้มีการพูดไปแล้วนะแต่ว่าท่านอีกอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะสื่อคือเรื่องของความปรารถนาของหลวงพ่อคือ อย่างเช้าวันที่หกก็มีของไทยพีพีเอสมาถามท่านว่าเออหลวงพ่อมีความปรารถนาอะไรบ้าง ในการจากไปของท่านเนี่ยท่านก็ได้ท่านอัชลาเองก็ได้ตอบทางนั้นไปว่า ก็ไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่รู้สึกมีความปรารถนาอะไร ก็หลวงพ่อก็เหมือนจากไปเฉยๆไม่ได้มีความต้องการอะไร แต่หลังจากที่ท่านกลับไปกลับมาที่กุฏิของท่านท่านก็มีความรู้สึกว่าจริงๆหลวงพ่ออาจจะมีความต้องการความปรารถนา บ้างอยู่ อยู่หลายข้อ แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นตอนที่จะตาย แต่หมายถึงว่า มีความปรารถนาที่จะ ที่จะตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และตอนแต่ตอนที่ท่านยังอยู่กับพวกเราอาจจะเป็นข้อที่ท่านหวังไว้ต่างๆ ท่านก็รู้สึก ท่านอัชราก็เลยรู้สึกว่าท่านก็อยากที่จะถ่ายทอดตรงนี้ตามมุมมองของท่านเองกผมคิดว่าหลวงพ่อมีความพัฒนาแบบสามอย่าง โคที่หนึ่งเป็นลมโพโชบความความพัฒนาพัฒนาของวัดปาสุกโตลมโพ o like the stability of Wat p a s u กโ t o and the development of Wat p a s u กโ t o It is his wish to the stability, stability of Wat p a s u กโ t o and the development of Wat p a s u กโ t o ความปรารถนาแรกที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะสื่อก็คือ เกี่ยวกับความปรารถนา เกี่ยวกับวัดป่าสุกโตว่าหลวงพ่อเท่าที่ท่านสัมผัสมาหลวงพ่อมีความต้องการที่จะให้วัดป่าสุกโตมันมีความมั่นคงแล้วก็มีพัฒนาการเกิดขึ้นก็ผมผมมองเห็นว่าหลวงพ่อ I just saw when หวงพ่อป่วย and before also หลวงพ่อ has no preferences for any อาาจรย์หลวงพ่อ has no special consideration for any อาจารย์ he treat every ajan เซมอาจารย์ไพศาลก็ได้ อาจารย์สมศินก็ได้ อาจารย์วัฒนาชัยก็ได้ อาจารย์โนดก็ได้ อาจารย์ทุมก็ได้ หลวงพ่อ หลวงพ่อ treat everyone same so that means he needs everyone samagi to develop the sugato ก็ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะป่วยท่านก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อปฏิบัติกับลูกศิษย์ทุกท่านเหมือนกัน เช่น อาจารย์ไพศาลก็ได้อาจารย์ทรงศิลก็ได้อาจารย์วัฒนชัยก็ได้ หรือท่านอื่นๆใครก็ได้ ก็มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อได้มีความไว้วางใจและก็คิดว่าทุกท่านสามารถที่จะพัฒนาและก็ดูแลวัดต่อไปได้ For me it is like the new in the hand they are not same บานคนชอการทรงของอาจารย์ไพศาล बांचारिचोपचान But if we, we can't work with, with, with one new or two new, we, we need all. So that is what Lompo thought. That's why Lompo treat everyone same. The, we all need the Vatu Kong Wat Pasugato Kruba Jan in the same time for the development of Sugato. ท่านอัชลาก็มองว่ามันเป็น มันเปรียบเหมือนกับนิ้วอ่ะเนี่ยนิ้วของเราห้านิ้วที่มันมันแต่ละนิ้วมันก็ไม่เหมือนกัน ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เปรียบเหมือนกับว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบการสอนของอาจารย์ไพศาลคนก็จะชอบสอนของอาจารย์ทรงศิลป์บางคนอาจจะชอบการสอนของอาจารย์โน้ตอาจารย์ตุ้มอาจารย์วัฒนาชัยซึ่งมันก็แตกต่างกันแต่ว่านิ้วแต่ละนิ้วมันก็ไม่ได้สามารถที่จะทำงานเต็มที่ของมันเองได้ เมื่อมันก็เลยเมื่อมันทำงานร่วมกันมันก็จะเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ก็ช่วยพัฒนาวัดไปได้ โคที่ทรงเป็นความปรารถนาของหลวงพ่อเป็นต้นไม้หลวงพ่อชอบต้นไม้ แล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่า I wish the Lompo's wish if we if we start doing planting ต้นไม้ it is like คิดถึงหลวงพ่อ for example after Lompo pass away I saw Lompo many times in the dreams. But after I plant a tree, uh, Kanun, near my kuti, and it is like thinking about Lompo is with the Tonmai. So I just want to tell every year I have I have I have decided to plant a tree on 23rd of August, and if the if the yom you like in your home to plant a tree on 23rd of August a, tree which is useful on behalf of Lompo, then that is the real Kitung Lompo. นั่นก็บอกว่าความปรารถนาที่หลวงพ่อน่าจะมีอีกอย่างนึงคือเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของต้นไม้ทุกทกครั้งที่มีการปลูกต้นไม้ก็อาจจะเป็นใช้เป็นตัวแทนที่จะสื่อถึงหลวงพ่อได้อย่างตัวของท่านเองบางทีช่วงที่หลวงพ่อได้ ลาสังขารไปท่านก็ มีคิดถึงหลวงพ่อบ้าง มีฝันถึงหลวงถึงหลวงพ่อบ้าง แต่อย่างการที่มีตอนหนึ่งที่ฉันก็ปลูกต้นต้นขนุนน่ะนะ น่าจะใช่ท่านที่ท่านบอกก็คือ ท่านก็ในขณะที่ปลูกท่านก็ระลึกถึงหลวงพ่อ เหมือนกันท่านตัวท่านอัชลายเองก็เลยมีความตั้งใจว่า เออถ้า ในทุกๆวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยท่านก็มีความตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นตัวแทนให้หลวงพ่อ เป็นการระลึกถึงพ่อแล้วก็ถ้า ถ้าใครที่ต้องการที่จะทำเหมือนกันหรือปรารถนาที่จะทำเหมือนกันเราก็สามารถช่วยกันทำได้เพื่อเป็นการแสดงออกว่าเราคิดถึงหลวงพ่อในการปลูกต้นไม้ในวันวันที่23 สิงหาโค้ดที่สามเป็นรูปแบบของหลวงพ่อปฏิบัติผมผมก็มองเห็นว่าสามปีที่ผ่านมา treatment ลวงพ่อ meditation techniques out of the body and inside the body is same ยกตัวอย่าง Lompo treats everyone who is coming into Sugato the same ในในสำนักนั้นมีมีกระดาน here there are no strangers only relatives who just meet ที่นี่ไม่มีใครที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งได้พบกัน so this is the way of Lompo's meditation technique this is what I feel Lompo never never Michael Sugan kit. Lompo allows every every thoughts to come in and he takes it as a that doesn't mean like he's going going deluded with the kit, but he just treat it with smile he treat it with smile means that he can see it he, he can see the calm thought but he is not fighting with it อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรูปแบบรูปแบบในการภาวนาของหลวงพ่อก็คือ ท่านอาชลาเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะมาที่นี่ก็มาได้ หลวงพ่อยินดีรับทั้งหมดอย่างหรืออย่างเช่น ในที่สำนักงานไตรลักษณ์ก็จะมีป้ายเขียนว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งได้พบกัน ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับ รูปแบบการภาวนาของหลวงพ่อคือหลวงพ่อไม่ได้ปิดกั้นความคิดอะไรก็ ความคิดอะไรจะเข้ามาก็ได้ ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ก็ท่านก็ไม่ได้ หลงมาอยู่ในนั้นแค่แค่ยิ้มยิ้มไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการอะไรแต่พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็เห็นมัน for when I when I talk sometimes with l o m p o about Kamatan and when I observe the way he is dealing with the thoughts and the a l r m I just feel he never put a lot of effort to stop the thoughts or cut the thoughts but he just allowed them to come in and he just accept the fact as a nature and but but he he has no any anger with the coming of the thoughts but he just take the thoughts as a smile and it is the same way that he accept everyone in outside also <clears throat> ที่ท่านรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลาบางครั้งการที่ได้สนทนากับหลวงพ่อท่านก็รู้สึกว่า การที่ท่านฉลายสังเกตก็รู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ได้มีความพยายามที่จะหยุดความคิดหรือต้าน ความคิดหรือต้านอารมณ์อะไรต่าง ๆ ที่มันเข้ามา ไม่ได้มีเจตนาอะไรตรงนั้นมากนัก หลวงพ่อก็จะยิ้มยิ้มกับมันแล้วเหมือนกับยอมรับ แล้วก็อยู่กับมันได้ ไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ได้ขัดขืนอะไรก็จะเปรียบเหมือนกับ คนต่างๆที่เข้ามาในนี้หรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันก็จะยอมรับหรือแล้วก็ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกัน My meditation also became different when I understood the fact because whenever I try to stop the thoughts and fight with the thoughts and fight with the a l a r m it needs lot of energy so it needs lot of effort we can't put 24 hours that effort But if we just allow it them and just smile with the thoughts, it is like don't harm innocent thoughts, don't disturb innocent thoughts, don't don't rob on innocent thoughts. So if we stay like this, we have a very less effort and we can keep it 24 hours. ท่านก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นเหมือนการภาวนาอย่างหนึ่งกับตัวท่านเองที่บางครั้งมีการ พยายามที่จะหยุดความคิดพยายามที่จะห้ามความคิด ท่านรู้สึกว่ามันใช้พลังงานตรงนั้นมาก แล้วก็มันปฏิบัติไม่ได้ตลอด24 ชั่วโมงแต่ถ้าในช่วงเวลาไหนที่เราเราเราปล่อย แล้วก็เรายอมรับความคิดหรืออารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา แล้วก็โดยไม่ไปรบกวนกับมัน แล้วก็ไม่ได้ตามมันแต่หมายถึงว่าอนุญาตให้มันเข้ามาได้ แล้วก็ยิ้มกับมัน ก็ท่านก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากนัก แล้วก็ยังสามารถภาวนาได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง So at last, lasut pumtun bok um, puakraut kuntu Kunlu, Jim kong lompo. The smile of lompo is not pretending; it's coming from the heart. And all what he wish from that Jim is we have to stay as a family. We have to stay without violence. So at last I like to tell, we all Try to stay in Vat Pasugato with peace, calm and harmony without any violence as the way Lompo wish ก็สุดท้ายนี้ท่านก็อยากจะสื่อเราเห็นถึงยิ้มของหลวงพ่อ คือหลวงพ่อไม่เคยยิ้มแบบเสแสร้งการยิ้มของหลวงพ่อก็บอกถึงความสามัคคี แล้วก็บอกถึงการที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ก็คือ อยู่ด้วยกันโดยมีความสงบสุข แล้วก็อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มี ความขัดแย้งหรือไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงหรือขัดขืนอะไรต่อกัน ก็นี่คงเป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ได้ได้ปรารถนาไว้ครับก็ให้ความสำเร็จทุกคนครับสาธุ